Kutubul furu'a to su knjige fikha koje se bave sa sporednim pitanjima, sporednim pravnim ili fikskim pitanjima. Od tih pitanja jeste vrijeme potiranja. Koliko ima pravo da potire putnik, a koliko pravo ima da potire čovjek koji boravi u svome mjestu boravka. Većina islamskih učenjaka smatra da putnik može potirati tri dana i tri noći. Putnik može potirati tri dana sa noćima. A čovjek koji boravi u mjestu svoga boravka, koji se zove Muqim, on može potirati jedan dan i jedno večer. Znači, dan poznat danas od 24 sata. I ovo mišljenje zastupaju učenjaci Hanefijske i Šafijske i Hanbelijske pravne škole. Od sapana i Sala se prenosi da je rekao, naredio nam je poslanik sallallahu alaihi sallam dok smo bili na putu da potiramo po svojim, po svojim mestvama tri dana i tri noći, osim da ih skidamo zbog kupanja. Ako se kupamo, tada čovjek mora skinuti, mora skinuti znači svoje mestve. U drugoj predaji stoji da je poslanik sallallahu pitan o potiranju po mestama, pa je rekao tri dana za putnika, a dan i noć za onoga koji je u mjestu boravka. U prvom hadisu Safuan kaže naredio nam je poslanik Pa je potiranje po mestama šta? Vađib. Pa je potiranje po mestama vađib. Po ome hadisu. Jer kada bi uzeli samo ovaj hadis, potiranje po mestama bilo vađib. Jer je naredba. A naredba za sobom povlači obavezu. No, međutim, mi smo govorili prije, kada smo ukazivali o pravilu da naredba povlači obavezu da moramo skupiti sve hadise koji govore o jednom propisu ili ajete ako se radi znači o jednoj temi ili tematici pa da možemo izvući znači konačan, konačan zaključak. Međutim, ova naredba ovdje ome hadisu ispravno je da je ona zbog istih baba, zbog dobrovoljnog, a nije zbog obaveznog. Dokaz tome je druga predaja u kojoj stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve učinio olakšicu za putnika da potire tri dana i tri noći. A olakšica nije šta? vađib, nego znači olakšica ukazuje da Allah poslanik dozvolio, znači da je to olakšica za putnika. Imam Behek je rasovio poglavlje u svome sunenu, kaže poglade, olakšica za putnika onome koji obuče mestve nakon upotpunjenog abdesta. Pa je to znači olakšica i niko znači nije rekao znači od islamski učenjaka da, da to čovjek mora potrati, već ima pravo da iskine, ali može biti bolje potiranje ili pranje shodno onome što smo govorili u našim prethodnim, prethodnim predavanjima. Pa je znači čovjeku dozvoljeno da potire tri dana i tri noći po mišljenju izrazite većine islamskih pravnika, to sam spomenuo tri pravne škole, imamo malikijske, da se potira znači tri dana i tri noći. Drugo pitanje jeste skidanje nestvi. Nakon potiranja po njima, da li kvari abdest? Kada bi čovjek obukao mestve na noge, pa iskinuo, pa ih obukao, pa iskinuo, i tako koliko hoćete puta, nakon upotpunjenog abdesta, a nije potirao po njima, to se uvijek smatra mestvama. I te su mestve validne da se potira po njima. Znači čovjek obuče mestve, pa iskine. A uvijek na abdestu, nije potirao po njima, pa i opet obuče, pa i opet skine i slično tome, uvijek njegove se mjesta računaju mestama i mara pravo potirati po njima. No, međutim, čovjek obukao mestre izjutra, klanjao sabah namaz i u podne uzeo abdest i potrao po njima. I nakon podne namaza iz skime. I dođe i kindija. Da li može klanjati sada i kindiju namaz? Skinuje mjeste. Da li može klanjati kindiju namaz? Ulema se razišla po tome pitanju. Jedna skupina pravnika kaže mora ponoviti abdest. I ovo mišljenje zastupaju Ibrahim Nahaj, imame Zuhri, Mekhul, Ibn Ebi Lejla, Hasan, Ibn Saleh, Reuzai, Ahmed, Ishaq i drugi. Zastupaju znači mišljenje da se mora ponoviti, da se mora ponoviti abdest. Kaže druga skupina učenjaka, mora oprati svoje noge. Nakon što skine meste, mora oprati noge da bi mogao klanjati taj namaz. Jer je on uzeo tamo abdest, a nije šta? oprao noge, nego je potrao po Pa sada kada skine, mjesto mora zbog toga oprati svoje noge. I ovo mišljenje zastupaju imame Nahaj po drugom rivajetu od njega, i po drugoj verziji imam Ata, pa, Sufjana Ceuri, a učenja Hanefijske pravne škole u Seur i imam El Muzani od šafijskih pravnika. I kaže treća skupina, on ima abdest i on može klanjati namaz i ne mora, i ne mora niti obnavljati abdesta, niti mora prati noge. I ovo mišljenje zastupa, opet imame i po trećoj verziji od njega, Hasan al-Basri, i ovo sprenosio od Alta, od Ebul Alije, Katade, Sulejmana ibn Harba i drugih učenjaka. Dakle, vidimo da se islamski pravnici ovdje podijelili i podijelili svoja mišljenja u tri skupine. Jedni kažu mora obnoviti abdest. Što znači da skidanje mestvi nakon potiranja po mestvama kod ovih pravnika kvari šta? Abdest. Znači nakon potiranja, jako je bitno. Drugi kažu mora oprati noge. To je stav jel, anefijske pravne škole i drugih učenjaka. I treći kažu ne. Njegov namaz je, odnosno abdest ispravni, može tako klanjati. No međutim, svi su složni da se, ovaj, osim iznimke jedne koju ćemo spomenuti, da se time kvari šta? Mestve, Da se kvari potiranje, kad bi ponovo obuo. No međutim, što se tiče abdesta, Ispravno je mišljenje ove zadnje skupine učenjaka, da to ne kvari, da to ne kvari abdest. I to iz nekoliko razloga. Prvi razlog jeste predaja koja se prenosi sa nevjerodostojnim lancima prenosilaca od Alije Allahu te anhu, da je jednoga dana potrao po svojim papućama i skinuo ih potom klanjao namaz. Od Alije radijallahu A potiranje po papućama je kao potiranje po mestama. Sjećate se da smo da su učenjaci govorili i mnogi od selefa potiranje po papućama i po mestama i da je potiranje po papućama i po mestama ili po čarapama i po mestama isto, po isto isto. Znači potira se po nešto se oboje. Znači Alija radijallahu ta'ala anhu halifa, ashab poslanika sallallahu alaihi je potirao po svojim mestama, potom iskidao i potom klanjao. A dokaz ashaba, kada nema od hadisa, on nema u sunnetu ništa, onda je onda su riječi ashaba dokaz svakako. A nemamo, s druge strane, da je neko od ashaba suprotno govorio ovome. Pa je postupak je, inša Allah, ispravan i osnovan. Drugi dokaz je analogija. Jer kada bi čovjek uzeo abdest, potpuno abdest uzme, potare po svojoj glavi i ode kod brice i obrije se, jer mu to pokvarilo abdest. Nije pokvarilo abdest. kvari to abdest. On, se, on je obrijao, on je potrao po svojoj glavi. I nakon toga obrijao kosu. Međutim, to nije pokvarno njegov abdest. Niko od učenjaka nije rekao da to kvari abdest njegov. Pa je to znači dokaz, a isto je potiranje po mesama. Potrebe po pa i šta? Skinuo, pa i skinuo. Ma rasprava čeka kada čovjek uzme abdest pa mu se odsječe jedan dio ruke ili noge koje je morao prati, li to kvari abdest? U svakom slučaju ovdje on je skinuo taj dio, no međutim on je upotpunio svoj abdest. To što je nakon toga desilo se, to ne kvari, znači sam abdest. Isto tako da čovjek potare po svojoj kapi. Nije potrebno po glavi. Govorili smo kad smo govorili o abdesu da se može potirati po kapi. Da se ne mora potirati po glavi nikak. Znači ne mora se ništa potirati od kose. Tu postoji poznato razilaženje, a se ukazuju da je to dozvoljeno. Kada bi čovjek potrebno po svojoj kapi ili pokrivaču glave i nakon toga skinuo, od ga, ne bi mu, inšalav, tala bio njegov namaz I četvrti dokaz jeste to što čovjek koji uzme abdesti potre po mestama. Ima li on čistoću po konsensusu učenjaka i husunete od džemata? Ima li nema? Ima. Zar nije konsensus ehlu da je dozvoljeno potirati po mestama? Čovjek se abdestio i potrebao po mestama. On je pod abdestom, ako, ako je naravno obukao te na čiste noge, on je pod abdestom po mišljenju svih islamskih učenjaka. I kogod kaže da nema abdesta, takav je izišao iz okvira ehlu od džemata. Našao sam čak kod imama Ebu Hanife u El Fikhul Ekberu u akajičkom u akajičkom dijelu koja se pripisuje imamo Ebu Hanifi, spominje u tom akajdu potiranje po mjestu. Mi smo spominjali prošli put imama Elber Beharija i imama Taberija, imama Tahavi i spominjali smo Ebu Amra, Edanija i Elalikjaja i druge i ako koji su spomenuli potiranje po mestu u akajskim knjigama. To je spominjao isto imam Ebu Hanifi. I to prenosi od njega i spominje od njega Imam Al-Kasani u svome dijelu Bedajo Sanaja, hanefijskih poznati fik, jel? Spominje znači potiranje po mesama u fikskim, u fikskim knjigama. Čovjek je uzeo abdest po konsensusu učenjaka. Njegov abdest ne može pokvariti ništa osim ono zašto je došao argument da to kvari abdest. Imamo li argument da skidanje mesti kvari abdest? Nema kogo kaže da ima argument, mora doći sa argumentom. Mora doći sa jasnim argumentom, to kvari abdest. U protivnom, možemo kazati za mnoge druge stvari da kvare abdest koje nemaju osnove. Da kažemo, čovjek ako pljune, pokvarit ćemo to abdest. Žena ako podoji dijete, pokvarit će to abdest i slično tome. Ne može biti tako. Onda ćemo otvoriti set vrata koje neće moći zatvoriti. Mora biti argument koji ukazuje da nešto kvari abdest. A ovdje u ovome slučaju ne postoji, ne postoji jasan argument. Između ostali ovo mišljenje su odabrali isto tako li sami brute imije. i odabro ga je imam ibn hazbu u svome dijelu Muhalla u drugom tomu na 115 stranici. Pa nadalje pričao je o ovoj temi i dokazao je nepobitno znači da je da je ispravan abdest čovjeku koji skine svoje mjesto. No, međutim, kažemo, čovjeku je bolje da to ne čini. Bolje da ne čini izlazeći iz razilaženja. A ako učini, kažemo, opet, inša Allah, da će njegov, da će njegov namaz odnosno prije toga abdest biti ispravno. Allahu ala. Treće pitanje o kome ćemo nešto kratko kazati jeste kada počinje brojati se ili od kada počinje da se broji vrijeme potiranja. Otkada čovjek da broji dan i noć ili tri dana i tri noći. Islamski učenjaci po ome pitanje imaju tri mišljenja. Jedni kažu počinje vrijeme potiranja, odnosno broji se čovjeku od onoga momenta kada izgubi abdest. Što znači? Čovjek se abdestio pred podne namaz i obukao mjesto. I u tri sahata nakon podne namaza, a prije ikindije, izgubi abdest. E tada kada si izgubio abdest, od tada ti se pročinje računati 24 sahata ako si šta? U mjestu boravka, a 72, jeli? Tri dana i tri noći, jeli? 72 sahata ako si na putu. I ovo je mišljenje većine islamskih učenjaka. Većina islamskih pravnika, fakiha, izrazita većina smatra da se računa znači od prvog hadesa, odnosno od prvog kada se izgubi abdest. Druga skupina, među kojima su imam Rauzai i Ebu Seur, imam Neovi, kažu počinje se računati to vrijeme od prvog potiranja. Prvi put kada potereš. Pa znači ako je čovjek uzeo obukao meste ujutro, na sabah namazu, pa klanjao sabah i podne i kindiju, sa tim sabahskim abdestom, i tek na akšavu potrao prvi put, ima pravo da potire sutra najveće do pred akšam. Prije napunjenja, znači 24 sata, ako je mjesto boravka. Ako je putnik, i dane, tri noći. Ali od tog prvog potiranja. I treće mišljenje koje zastupa Hasan el Basri jeste da se vrijeme računa od oblačenja mjesta Dok se stavio mjesto na noge, gotovo je, već se broji vrijeme putiranja. Što se tiče prvog i trećeg mišljenja, oni nemaju osnove. Nema nikakvog argumenta koji bi ukazao na osnovu, e, na i da je osnovano znači ovo mišljenje koje govori nakon gubljenja abdesta ili mišljenje koje kaže nakon oblačenja nakon oblačenja mjesti. Ispravno je mišljenje da se čovjeku računa vrijeme potiranja od momenta kada je prvi put potrao. I dokaz da to ukazuje sunnet poslanika sallallahu sallam i praksa sahaba. Sunnet poslanika sallallahu sallam, hadis Aisha i svi hadisi su na ovaj kalup. Vi ćemo spomenuti jedan hadis, a svi su hadis na ovaj kalup. Ajša radijallahu ta'ala kaže u ovome hadisu, naredio nam je poslanik sallallahu sallam da potiremo, da potiremo čovjek u svome mjestu boravka dan i noć, a onaj koji je na putu tri dana i tri noći. Po onome prvom mišljenju, kada bi čovjek obukao meste na sabahu. U tri sahata ujutru se abdest i obuče panja Klanja sabah i odmah izgubi abdest. I abdesti se tek sutra navet, sutradan, jeli, to je isti dan, ali abdesti se navečer da klanja podne pred ikimbiju, na primjer u pet sati. I uvijek do pet sati se može klanjati podne. To imamo 15 sati razlike. Kod ovih učenjaka koji kažu da je od prvog gubljenja abdesta da se računa to vrijeme, oni su već ovih 15 sati iskoristili, tako? Pa mi je ostalo samo još koliko? Još devet. Dok ovi koji kažu prvo potiranje kažu nema ništa. On još uvijek nije počeo. Pogledajte razlike. To je velika razlika. Pa se ovi ovaj iskoristio znači bonus po mišljenju prve skupine učenjaka, a drugi nije. Već kažu računa se od prvog, već računa se kažu od prvog potiranja. Hadis poslanika sallallahu alejhi kaže i radiša kaže naredio nam je Allahov poslanik da potiremo tri dana i da potiremo tri noći. U redu. Čovjek koji bi ovako uradio, Abdestio se na saba, i izgubio abdest i nakon toga prvi put potrao posle akšama. I ostalo mu da još, da još se, znači ima pravo da, da potire 9 sati. To je znači od 5 do koliko? Do 2, jel? Po ponoći. U redu. Je li on potirao dan i noć? Ovaj kojem je ostalo da potire 9 sati. Je li potirao dan i noć? Pa nije potirao dan i noć. On je potrao prvi put kada? U 5 sati. I ostalo mu je da potire još do 2 po ponoći. On nije potrao dan noć. Nego je imao pravo da potrije koliko? 9 sati. Bileže Abdurazak od Ebu Osmana je Nehdija. Ebu je Nehdi. Ko zna čiji je on bio drug, s kim se družio da shava puno. Sa Ebu Salmanom el Farisijom. Dugi niz godina se družio sa njim i najviše Arisa prenosio od njega. Bio sam, kaže, kada je došao Sad i Ibnu Omer, kada su došli, prepirući se kod omara oko potiranja po mestvama. Pa je nakazao Omer radijallahu anhu, potirat ćeš po svojim mestvama od onoga momenta kada si potrao dan i noć. Od časa kada si potrao pa dan i noć. Ovo jasna predaja od Omera da se potira koliko? Odakle? Od prvog? Prvog potiranja. Omer radijallahu anhu je to kazao i to niko nije osudio od ashaba. I ova predaja ispunjava uvjete Buhari i muslima. Pa je znači potiranje, pa potiranje počinje od odnosno vrijeme potiranja počinje od prvog potiranja 24 sata ili 3 dana i 3 noći, ovisno da li je čovjek u mjestu boravka ili je putnik. I bilježi Ibn ibe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Harisa, kaže izišao sam sa Abdullahom Ibn Saudom, pa je potirao, kaže, tri dana i tri noći nije skidao svoj mesti. Pa se svugdje ovdje spominje potiranje. Potiranje, da čovjek potire. U protivnom ne bi bila olakšita dan i noći. Jer čovjek koji obuče mesta i ne potere po njima 15 sati, kao što je bilo u ovom slučaju, je to olakšica za njega? Nije olakšica. Olakšica biva kada? Od momenta kada? Kada potare, tada počinje olakšica. A olakšica je ovdje dan i noć. Pa je ispravno, inša Allahu da je vrijeme potiranja, da je vrijeme potiranja od momenta kada se kada se obuču meste, odnosno kada se prvi put potare, kada se prvi put potare po mestama. Naredno pitanje je potiranje po pocijepanim ili poderanim mjestama. Po ome pitanju islamski učenjaci se isto tako razilože kao i po brojnim drugim pravnim pitanjima. Pa hanefijski pravnici dozvoljavaju potiranje ako poderotina na mestu nije veća od tri prsta. Širine tri prsta, onda dozvoljavaju potiranje znači po mestvama. A neki sljedbenici nekijske pravne škole dozvoljavaju potiranje ako, je, ako poderotina nije veća od jedne trećine stopala. Kažu ako više od trećine stopala ako je golo i otkriveno, tada se ne može više potrati. Ima Malik smatra da je dozvoljeno potirati ako je potijepotina mala, u protivnom nije. Znači ako je nešto sitno, onda može, u protivnom ne može. Dok šafijski i angelijski pravnici ne dozvoljavaju uopće potiranje po, potiranje po mestama. Sufjan Teuri, Ishak ibn Rahavoj ibn Mubarek, Sufjan ibn Ujejne, Ebu Seuri, Vizir ibn Harun ibn Muzir, Daud ibn Hazm ibn Tejmije ibn Usemin i drugi smatraju da je dozvoljeno potirati po mestama bez obzira koliko one bile poderane ako stoje samostalno, znači na nogama. Bilo samostalno ili pričvršćene ako stoje na nogama, da je dozvoljeno potirati po takvim mestvama. Učenjaci koji dozvoljavaju potiranje po mestvama koje su poderane, polaze sa stanovišta da je to dozvoljeno. A kažu nema u šarijetu ništa što ukazuje da bi potiranje po takvim mestvama bilo zabranjeno. Na osnovu čega da zabranimo ljudima nešto. Na osnovu čega da otežavamo ljudima ako nemamo argumenta. I kažu, Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je poslanik sallallahu alaihi rekao šta je svijetu i šta je ljudima pouslovljavaju šartove koji nisu u Allahovoj knjizi. Uvjete koji nisu u Allahovoj knjizi. Svaki uvjet koji nije u Allahovoj knjizi, on je ništavan, taman bilo stotinu takvih uvjeta. Pa svaki uvjet koji nema osnove u šarijatu, u Koranu i u sunnetu, on je ništavan. Pa kažu, ne može se usloviti ništa osim ono što je šarijat uslovio. Sufjane Seuri kada je pitan o potiranju po potijepanim mestvama, rekao je, kaže, potirite po njima dok stoje na nogama. Jer kad spadnu, tada se više ne može potirati, jel? Dok stoje na nogama, kaže, potirajte po njima, zar su mestve muhađira i ensarija bile osim poderane? Zar su mestve muhađira i ensarija bile osim poderane? I našao sam ko šehovi sama u njegovim fetvama da je kazao slične riječi ovima. Kaže, potirati po mestama je dozvoljeno i kaže mesto uglavnom kaže bio i podarane. Jer nekada su davno ljudi hodali u svojim mestoma. Nisu bile mesta da se obuju i u cipare i nikad se mesta podarati. Hodao je čovjek, idu ljudi na put u mestoma koje se deru. Pa kažu i često su bile poderane, naročito kaže ako su stare i pohabane. Lako se, znači, poderu i pocijepaju, kaže, i dozvoljeno je, kaže, potirati po takvim mestama, jer, kaže, većina ashaba su bili siromašni, većina ashaba bili su siromasi, nisu mogli zamijeniti svoje mjesta i nisu mogli uvijek, znači, imati nove mjesta. I zaista, kada se pogleda život ashaba i njeva skromnost, vidi se da, da je, znači, da su ovo ispravne riječi. Neki sam dan čitao predaju od jednog tabina, predaja je vjerodostojna, kaže, vidio sam Omara radijallahu anhu na minberi da stoji i brojao sam, kaže, na njemu zakrepa i vidio sam, kaže, 12 zakrepa na njegovom izaru. 12 zakrpa na Omerovom izaru sam, kaže, prebrojao. Dok imam držao, je Omer držao hutbu radi Allahu Teala anhu. Pa su zaista bili siromasi i nisu imali. Pa je onda, kada bismo kazali da nije dozvoljeno potiranje po poderanim mesama, to bi bila jedna stvar koja se ne bi mogla lahko uskladiti i pomiriti sa stvarnosti u kojoj su živjeli, u kojoj su živjela sahabi poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Ebu Seur, potiraj po mestvama, koliko god da bile poderane, jer da je to bilo zabranjeno, poslanik sallallahu alejhi to kaže pojasnio ashabima. Pojasnio bi, ne bi dozvolio da to prođe, jer je to bila na njihova stvarnost u kojoj su oni živjeli. Kaže Ibn Hazm, nema smetnje ako su mesta više ili manje duž mesta ili poprijeko pocijepane, te da se zbog te pocijepanosti vidi veći dio stopala. Sve to nije prepreka za potiranje po takvim mestama, ali pod uslovom da stoje znači na nogama, da ne spadaju. I ovo mišljenje je odabrao također šeho Islam Ibnu Tejmije šeho sami Ibn Taymi je odabrao također ovo mišljenje. Pa je znači potiranje po poderanim mestama dozvoljeno i nema smetnje potirati po njima dok one stoje na nogama, bilo da su samostalno ili da su, ili da su pričvršćene nečim. to pitanje u kome ćemo nešto kazati kratko jeste isticanje vremena potiranja po mestama da li kvari abdest. Putnik bio na putu i potirao tri dana i tri, tri noći i prije isteka onoga zadnjeg dana na saha dva, tri, abdesti se i potare. I nakon toga istekne vrijeme potiranja. Istekle tri dana i tri noći. Da li je isticanje tog vremena potiranja pokvarilo njemu abdest? Imamo ovdje tri mišljenja. Jedni kažu da to kvari abdest. To je stav neke naše braće, jel tako? Drugi kažu mora oprati stopala. I treći kažu ne kvari to abdest. To ne kvari abdest. Ovdje ovo pitanje je slično ome prethodnom što smo govorili po pitanju kada počinje vrijeme potiranja. Nema argumenta nikakvog koji ukazuje da bi ovakav postupak pokvario ili da bi isticanje vremena potiranja pokvarilo abdest. Isticanje vremena potiranja kvari šta? Potiranje. Pari meste, da kažem. Pari meste. Mora čovjek skinuti meste pa se ponovo abdestiti. U protivnom, čovjek ima, inša Allah, abdest. I ovo mišljenje zastupaju Ibrahim al-Nahaji, Ibn Abi Hasan al-Basri, Katade, Suleman Ibn Harb, to je jedan od šehova mama Buharije, i odabrao ga je od šafijskih učenjaka Ibn Munzir imame Neuvi. Iako je to suprotno šafijskom mesebu. I ovo je, braćo, nešto najljepše što se može izvući iz svih knjiga. Kada dođe kih i suprostavi se imamu svoga meseba i učenjacima svoga meseba. Bez obzira bio u pravu ili ne bio, to uopće nije bitno. To samo ukazuje da taj čovjek nije pristrasan i da slijedi uvijek sunnet i da se vraća na argumente. Da ga ne zanima to što je rekao neko prije njega ako nije imao jak argument. Pa se je suprostavio ovdje Mišljenju kao što je šehol i Ibn Taymije u prethodnom pitanju su mišljenju Hanbelijske pravne škole, tako je ovdje učinio Imam Neovi Ibn Munzir. I ovo najčešće rade ljudi koji su vezani za hadis, muhadisi. Imam Neovi je bio muhadis, jak bio u hadisu. Ibn Munzir, posebno bio jak u hadisu. Imam El često se suprostavi zato što je zato što je, više su znači da njega došli, više je poznao argumente i više je znači imao na raspolaganju hadise poslanika sallallahu sellem od drugih učinjaka. I odabrao ga je također Ibn Hazm u svom dijelu Muhalla, pa kaže u drugom tomu na 94. stranici malo oštre riječi, jer ipak ovo je pitanje oko koja postoji spor. On kaže ovdje i ovo mišljenje, to jeste da ne kvari je kaže odabrano mišljenje i nije dozvoljeno kaže kazati drugačije. Tako je malo žešće kazao, jednostavno zato što je bio ubjeđen u to i kaže mu dozvoljeno je kazati ako čovjek ima argumente, iako izvije s argumentima nije dozvoljeno nikome da prisiljava nekoga u svoje mišljenje, no međutim, on je ovdje rekao, kaže, ovo je mišljenje, znači odabrano nije dozvoljeno kada drugačije, jer kaže, nema nigdje u sunnetu poslanika Sreme dokaza koji kaže da isticanje vremena potiranja kvari šta? Abdest. Da je kazao, rahimahullahu teala, ovo ovaj je mišljenje ispravno jer nema u šarijetu dokaza koji ukazuje da to kvari abdest, možda bi bilo, možda bi bilo preče. Rahimahullahu teala. I ovo ovaj je mišljenje odobrao šehol islam Ibnu imije, rahimahullahu ta'ala. Opet suprotno s ovom mezebu. Opet suprotno hambelijskom mezebu. I zato nema smetnje da čovjek kaže ja sam hambelija, ili ja sam hanefija, ili ja sam malikija, ili šafija, na ovakav način. Ja sam šafija, ako se šafijski pravnici ako su tu pogodili u svojim argumentima. I ako su odabrali preferirajuće mišljenje. No međutim, ako su odabrali čisto mezhebski stav, bez znači onoga podrobnog vraćanja na Kur'an i na sunnet, onda sigurno čovjek nije obavezno to slijedi i ne smije to u tome slučaju slijediti. Šesto pitanje jeste oblačenje jednih čarapa ili mesti nije bitno, ali to je kod čarapa sigurno lakše nego kod mesti preko drugih. Kada bi čovjek obukao jedne čarape, pa preko njih drugi, druge, preko njih treće, četvrte, pete i tako dalje, nema razilaženja većeg među islamskim pravnicima, nisu poznati znači sporovi da je čovjek dozvoljeno da potira po njima, ako je obukao na punoj čistoći. No međutim, ima jedno iznimno mišljenje kada bi čovjek obukao druge čarape po onima po kojima je već potirao. Abdestio se, potrao pa sada obuče druge čarape po onima što je potrao. I izgubi abdest. Je li mu dozvoljeno da potira po onima što je obukao gornje? To je iznimno mišljenje. Iznimno mišljenje da, koga spominjem vam Eneo i Osama Međumua, u prvom tomu na 506. stranici, od nekih učenjaka, to je iznimno mišljenje. A ispravno je mišljenje da je to zabranjeno. Jer nije te druge šta obukao, puno je čistoći, te druge obukao, kada bi htio potirati ponovo morao šta? skinuti te pa potrati po onim dole, pa onda hoće obuditi, on može klanjati u njima. Klanjati nema spora nikakvog, ali se spor vodi izniman spor oko potiranja, ali ispravno da ne može potrati po njima jer nije obukao na punoj čistoći. Isto tako ako obuče više čarapa na punoj čistoći, četvore petere, pa potere po jednima pa iskine, pa potere po drugima pa iskine. Može tako rad dok god ima čarap. Obukao petere, pa mu vruću, pa skine dvoje. Može li potirati po onim trećim Može. Zašto? Zašto? Zato što je obukao na punoj čistoći. Na punoj čistoći je obukao i koliko god da ima, sve su na punoj čistoći. može znači potirati na njima koliko da ima. A zašto u prvom slučaju nije mogao potirati po ima što je obukao preko prvih po kojima je potrao? Jer ih nije obukao na punoj čistoći. Znači stvar je ovdje jednostavna i lahka. Sedmo pitanje jeste da li je obavezno čovjeku da nije ti potiranje po mestama. I ovo se često pita. Čovjek oblači meste, da li mu treba nije da bez to mjeste? Jer se djela cijene prema namjerama i ne može čovjek imati ništa bez nijeta. Ne može ništa imati bez nijeta. Ispravno je, ispravno je da čovjeku za potiranje po mjestama ne treba nijet. Da ne treba nijet. Oblačenje mjestvi na nogu, gotovo. To je mesta posebe, ne mu nijet. Kao čovjek dođe da panja i obuče odjeću da pokrije svoje stidno mjesto, da klanja. Mora on imati nijet da oblači tu odjeću da bi pokrio stidno mjesto da bi klanjao, onda bi naši namazi bili Allah zna kakve. Svi bi bili pokvareni. Jer ko od nas nije ti da pokriva stidno mjesto za namaz? Ne mora imati. Samo oblačenje odjeće i pokrivanje stidnog mjesta je po sebi šta? Učinjeno ono znači što je širija tražio od tebe. Tako isto ovdje. Dok čovjek obuče mjesta ne mora imati nijet da potira po njima. Niti mora imati nije da, ako izlazi na put, da kaže potiram tri dana i tri noći. Dok izišao na put, potiraš tri dana i tri noći. Protivno kada je čovjek bio u mjestu boravka pa izišao na put ne mogao promijeniti nijeti slično tome. Znači čovjek ne mora imati nijet za potiranje po mestama, samo oblačenje mestri ukazuje znači na potiranje po mestama i da je dozvoljeno čovjeku znači da potire onaj period koga smo spomenuli prethodno. Ovdje smo spominjali pitanje i ovo je osmo, osma tačka, ona ima veze sa ovom šestom koju smo spominjali. Ko bi skinuo svoje mestre po kojima je potrao potom ih ponovo obukao. Da li mu je dozvoljeno da potire? Kazali smo da nije. Zbog čega mu nije dozvoljeno da potire po ovim mestvama? Nije mu dozvoljeno da potire iz više razloga. Prvo, jer ovakvo potiranje vodi u beskrajnost, nikad kraja nema. Svaki put kad čovjeku se približi vrijeme da mu isteknu mjeste, on iskine i ponovi obuče. Razumijete? Približa se vrijeme da istekne vrijeme potiranja tri dana i tri noći ili dan noći ako si u mjestu boravka. Kad se približi to vrijeme isteka, prije toga sahat vremena skineš i ponovo obučeš i ponovo imaš šta? Dan i noć. Jer si ih ponovo obukao. Tako ako se na putu isliš o tome. Znači nema nikada kraja tome. Ako bi bilo dozvoljeno potirati po mestama koje se znači, jer, jer je ta čovjek ponovo obukao i moralo bi se znači računati vrijeme ponovnog oblačenja. A to nije kazao niko od islamskih učenjaka. Isto tako, ovdje se poništava potpuno vrijeme potiranja. Vrijeme potiranja znači ne bi imalo nikakve uloge, nikakvog ibreta ne bi ništa značilo dan i noć, jer bi, znači, to potiranje bilo kudi kamo duže. I to se kosi također sa riječima poslanika sallallahu alaihi ve "Ostavi ih jer sam ih obukao na punu čistoću." Čovjek je skinuo pa je obukao. Je li obukao na punu čistoću? Nije. Nego je obukao znači, a nije na punoj čistoći. Pa bi se to kosilo sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve Deveto pitanje je sporedno svakako koga spominju islamski učenjaci pa kažu kada bi čovjek bio na putu i potirao dan i noć i dođe onda u mjesto boravka, dođe kući svojoj. Može li kod kuće svoje još potirati dan i noć? Na putu je potrao dan i noć i došao u mjesto boravka. Može li sad opet u mjesto boravka potirati dan i noć? Da li znači ono potiranje u stvari na putu, da li se računa kada on dođe kući, da li mu se to računa? Jeste, ali ovdje ima pravo, ovdje mu je šarijat kazao da tamo ovdje mora upotpuniti, a tamo može kratiti. A vam mu šarijat kaže da može na put tri dana i tri noći, a da u mjestu boravka može dan i noć. E, islamski učenjaci složni da onaj ko je potrao e, na, na, putu dan i noć, da ne može, kad dođe u mjesto boravka, da mora skinuti mjesto. Ne može, znači, ponovo potirati po takvim mjestama. Složni. Ibn munzi navodi konsensus pravnika po tome pitanju. A ako dođe a nije upotpunio dan i noć, onda može upotpuniti. Na primjer, potirao je 12 sati. Onda kad dođe u mjesto boravka može potirati još 12. međutim mora znači skinti mjesto kada istekne dan i noć i bit će mu računano znači ono što je potirao na put. Potiranje po mjestama koje su ispod članka, to je deseta tačka, tu nema neke veće razilaženja, učinjaci četiri pravne škole su složni da je zabranjeno potirati po mjestama koje su ispod članaka mjesta moraju pokrivati članke, da je to mjesto koje se mora prati pri abdestu i ona mora znači, pokrivati članke i to je ispravno, ispravno mišljenje. 11. tačka ili pitanje jeste oblačenje mestvi kada čovjeka pritišće velika ili mala nužda. Da li je dozvoljeno čovjeku da abdesti se obuče mestve kada ga pritišće jedna od dvije nužde? Islamski pravnici pa raspravljaju o ovome pitanju u fikskim knjigama Habelijski učenjaci kažu da je to mekruh. Kažu, dokazuju to i polaze sa stanovišta da je zabranjeno čovjeku da stane na namaz, odnosno se je da stane na namaz dok ga pritišće jedno dvije nužde, jel tako? A kažu te meste i to potiranje je zašto? Za namaz, za klanjanje. Pa je onda isto tako mekruh i mekruh da se znači obuču meste kada čovjek osjeti da ima potrebu za jednom od dvije nužde. No, međutim, šafijski pravnici kažu da u tome nema kerahijeta i da nema u tome, znači, ništa što je pogrdno i pokudno, već da je to dozvoljeno. I to je mišljenje ispravno, u teala iz dva razloga. Prvo što je u šarijetu došla dozvola potiranja po mestama i nije šarijet ograničio ovoga do onoga, kao što je ograničio namaz. Znači, šarijet nije, šta šarijet nije ograničio, nema pravo niko da ograniči. Šta je šarijet ograničio, nema niko pravo da dozvoli i da to učini općenitim. I drugi razlog jeste, kažu, ovaj čovjek koji je obukao mestve, dok ga pritišće jedna od dvije nužde, on liči čovjeku koji je obukao mestve, a spava mu se. I zaista je poređenje jako lijepo. Čovjeku se spava, hvata ga nesarica, mekruh mu je da klanja u takvom stanju, tako? Jer će sam sebe proklinati u namazu. To je došlo u hadisima. Ali ovaj čovjek koji obuče mestve dok mu se spava i dok ga hvata onako san, obuče mesta, jesu ispravne njegove mesta? Bez razilaženja. Pa što ne bi bilo ispravne mesta čovjeka koga pritišće jedno dvije nužde? Znači, ta nužda koja ga tjera nema nikakve veze sa oblačenjem mesti. Znači, nakon toga može obaviti nuždu, fiziološku potrebu, nakon toga se ponovo obdestiti i obaviti svoj, obaviti svoj namaz. Dvanesto pitanje jeste da li je dozvoljeno ženi koja je u istihadi i drugim osobama koje imaju uzor da potiru po svojim mestama. Jer je poslanik s.a.v. jer naredio da se uzima abdest za svaki namaz. Ona obuče mjesto da li je dozvoljeno da potare po svojim mjestama dan i noć u mjestu boravka, a u istihadi ili na put tri dana i tri noći. Ovdje ne postoji isto veći spor među islamskim učenjacima, pravnici malikijske i šafijske, hamberijske škole kažu da je to dozvoljeno. I hanefijski učenjaci kažu da dozvoljeno imaju neke posebne šartove i uvjete, no međutim u principu slažu se znači svi da je dozvoljeno ženi da koja je u istihadi da potire jeli po takvim, po takvim Ovdje bih još samo na kraju spomenuo, a ova pitanja koja smo spominjali, da se vratimo na knjige koje govore o sporednim fikskim pitanjima, na, naišli bismo na mesele i pitanja koja, kada bismo htjeli podrobno objasniti, Možda bi nas i snijeg zatekao, da bismo to objasnili. Toliko toga ima o čemu učenjaci raspravljaju po pitanju, znači potiranja po mjestu. I to je zaista jedna oblast koja je velika u islamu. Ljudi misle da je to nešto sitno i da je malo, a to je veliko. I tek kada se počne učiti, kada se počne išitavati, onda se vidi koliko je, znači, koliko je ta oblast velika. Isto kao pitanje, na primjer, ezana. Mi smo sa jednim našim šehom ezan radili dva puta sedmično po sahatipu tri mjeseca. I nismo ga završili. Samo je ezan. I propise vezane za ezan. Da, da čovjeku oči stanu, da vidi koliko propisa ima i o čemu se učenjaci raspravljaju i tako dalje. Pa je fik, islamski fik je sigurno nešto opširno i široko, što čovjek ne može nikada obuhvatiti. Ovdje samo bi na kraju spomenuo jedno pitanje, a to je pitanje ili događaj koji se desio između Sada i Omara, koga smo spomenuli, kada je Sad se abdestio, pa mu rekao Abdullah ibn Omar, kada ga je vidio da potire po mestama, kaže, kakav je to abdest tog Sad? Ovo je bilo nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi Nije Ibn Omar znao, nije nikad čuo za potiranje po mestama, subhanallah. Nikad nije čuo za potiranje po mestama. Ibn Omar, pa mu kaže sad, kada dođeš u Medinu, kaže, pitaj svoga, kaže, babe. A Omar, radi Allah, ono je bio halifa. Pa je došao i pitao Omer radijallahu anhu pa je rekao, jeste kao što sam spomenuo predaj, tri dana i tri noći put. Pa je nakon toga došao vjerodostojnim predajama kod Ibnu Ebi Šejbe i drugi da je Ibnu Omer potirao po svojim mestama. Da je Ibnu Omer potirao po svojim, po svojim mestama. Spominjali smo predaju kada smo pričali o abdestu, ako se sjećate. Da li je dozvoljeno da se pravi razmak i pauza pri uzimanju abdesta? Da smo spominjali predaju Ibnu Omera da je uzeo abdest i došao i nakon što mu se abdest osušio u predaji kod Bejhekija, nakon što mu se abdest osušio, potrao je po svojim šta? Jeste. Jeste. Pa je to dokaz da Ibn Omer nakon toga vratio se sa svoga mišljenja. Ali nije znao, u prvo, vrijeme je porekao to. I to se isto navodi od Ebu Hureyre. Od Ebu Hureyre se navodi i ja sam radio na magistarskom jedan poseban rad u ovim hadisima i predajama koje se spominju pogledu je Ebu Horeire i ima Omera koji su porekli potiranje po mesama, međutim nisam nigdje mogao naći od Ebu Horeire da se prenosi sa ispravnim lancima prenosilaca da je on porekao potiranje po mestama. Nego to su mišljenja koja spomnije ima Mahmed i drugi, da je Ebu Horeire isto to porekao. No međutim i da je porekao konsensus nakon toga drugi ashaba i generacija nakon njih ukazuju da je to sigurno osnovan postupak i da je to i da je takav abdest validan, znači kod ehlu sunata ovo bile neke, znači, mesele ili pravna pitanja, sporedna pravna pitanja, koja nisu vezana, znači, usko za, sa, samo potiranje, u onome smislu kako smo to prethodno govorili, a kažemo kada bismo nastavili dalje o ome govoriti, sigurno bi takvih pitanja i takvih propisa bilo kudi kamo, kudi kamo više, pa ćemo ovim inšalom treba završiti poglavlje potiranja po mestvama, u kome smo imali dva hadisa, hadis Mugire ibn Šobe ili tako i hadis radi Allahu ta'ala anhuma pa ćemo inša Allah u našim narednim predanjima nastaviti govoriti o narednom poglavlju poglavlju medija i ostali stvari koje je spomenuo Musannif ili autor Allahu ta'ala anem. sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ajma'in ko ima pitanje po pitanju potiranja po mestama da zaokružimo u celinu mi kad kažemo papuče, moramo onda mjeriti njihovim kriterijima. Tako da kod njih su znači te stvari bile kao meste. I moglo se znači potirati po njima. Nije to znači bilo kao naše papuče ove gole, više od pola noge golo i čovjek onda potre po njima. Nije tako bilo. Znači to kad govorimo o papuče, govorimo znači po njihovim, po njihovim kriterijima. jest I u mnogim drugim stvarima, putovanje, dan i noć. Uzješ danas avion i putuj dan i noć. Obiđeš cijelu zemaljsku kuglu. Nema zabrane putovanja za ženu. Tako. Dan i noć. Od nje kaže dan i noć, jel tako? Ne smije žena koja vjeruje Allah i, i sudnji dan putovati na put koji je duži od dane noći. Žena sede u avion i za dan i noć nema mjesta na zemaljskoj kugli, ja može doći za dan noći. noć. Znači može ona putovati. Moramo se vratiti na njihove kriterije. Mu jezine uči jezan. I gore razglas vati zvučnici, čuje se deset km. Kažeš, svakome kogu čuje, moraš doći, ne dođeš na namaz, griješan si. Jesu to, jes to njihovi kriteriji? Njihovi kriteriji bili da se imam pokre na džamiju, prodoran glas ima, u danu kada je bilo vrijeme, nema kiše, nema vjetra, nema ništa, i sa prodornim glasom kao Bilal, koga čuje, taj se mora dozvati. To su njihovi kriteriji. U protivnom, izmijenit ćemo stvari od šarijata mnoge koje, ovaj, koje su bile znači poznate kod njih. Tako da moram uvijek, znači te stvari do koji je došlo znači, do promjena, moramo uvijek znači, mjeriti po njihovim kriterijima. Jeste? Ovaj Jednostavno iz razloga, znači zbog čega je na našim prostorima manje poznato potiranje po mestama i zaista to kad se pogleda u praksu naši ljudi nemoguće je, ne znamo kolika da je zima, star čovjek, kolika bi njemu olakšita bilo da potrenu, međutim on tamo jednih skida cipele i, i, i čarape i tako dalje, i pere noge i hladna voda i tome. Tu imamo, Allah ne bude za dva razloga. Prvi razlog je džehl, neznanje. Da ljudi, mnogi koji su govorili, koji su poučavali, nisu znali da ljudima kažu taj propis. I druga stvar i drugi razlog jeste što ljudi koji su i znali bili su svjesni činjenice da su hanetijski pravnici postavili dosta žestoke uvjete po pitanju mesti. Pa da je, kada god pogledaš čovjeka i njegove čarape, ne može potirati po tome. I izrazita većina ljudi ono što oblače ne može se po nedijskom ne može podirati po tome. Pa su onda ljudi i oni koji znali ostavili da pričaju o tome jer kome ćeš pričati, a ljudi to ne mogu spavesti u praksi. Niko nema znači mjesti po kojima mogu podijeliti. Pa ne, Allah najbolje zna da su, znači da je zbog jednog i sad dva razloga da nije, znači spominjanje potiranje po, mjestu. Kad smo kazali da žena smije putovati, mi smo kazali da moramo sve vraćati znači na njihove kriterije. Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao da žena može putovati dan i noć odnosno da ne putovati više dana i noći. Samostalno, bez mahrema. Jer u redu, hadis kod Buharije muslima, žena koja vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ne putuje sama, bez mahrema, više od dana i noći. U redu. Šta je dan i noć? Mi ako kažemo putuje danas, u naše vrijeme, po našim kriterijima dan i noć, može putovati kuda hoće. Jer nema mjesta na zemaljskoj kugli da avion ne može doći za 24 sata na njegu. I onda smo dozvoli ženi da pute kuda hoće sama, jer sve to nije dan i noć. Tamo dođe narodom, dočka je sestra. I dok dođe u jedno mjesto boravka da ostane, tu smije ostati svoje sestre. Ili kod brata, na primjer. I nakon toga se vrati sama. Znači može putovati sama. Šta je to putovanje? Mjerimo po njihovim kriterijima koje je to putovanje koje čovjek može preći za, za dan i noć u njihovo vrijeme. E to je vrijeme koje on može putovati. Odnosno razdalina, ako je naravno siguran put. No, međutim, da kažemo, ona putuje dan i noć, bez prevoznog, bez obzira čijim prevoznim sredstvom i kuda išla, e onda smo dozvolili ženi da putuje svakuda i nema da njega ograničenja nikakvo. Pa bi se onda time odgodio taj. Tako da znači moramo se vraćati na njihove kriterije koje su oni imali u svojoj vjeri. Assalamu alaikum. Jedan naš brat prodaje audio, video materijal koga sam obrađuje i od toga izdržava svoju porodicu mi kada kupimo od njega nešto od tog davijskog materijala, a među kojima ima stvari koje su obrađene sa arapskog jezika i prevedene na naš, misli se sada na DVD video, da li mi smijemo to umnožavati bez njegovog pitanja i dijeliti drugoj braći radi dave da samo nagradi? Ne smijete. Ovo je pravo, autorsko, čovjek je uradio, uložio trud, ne smiješ ni umnožiti, ni podijeliti bez njegovog pitanja. Samo ako on dozvoli, smiješ umnožiti i podijeliti. Jedino, ako on ne bi htio, na primjer radi se o nekoj poučnoj kaseti ili o nekoj naučnoj kaseti ili o predavanju, na primjer. Jedna organizacija snimla predavanje od nekog tamo daje ili šiha. I neće da umnožavaju te kasete, a kaseta korisna za ljude. Onda i ne morate pitati, onda možete umnožavati. I ne bogatiti se, nego samo da se prodaje, koliko je cijena znači umnožavanja, ili da se dijeli kao hedija. No međutim, ako oni mogu podmijeti tržište koje je potrebno podmijeti neophodno, i dovoljno daju ljudima, onda ne smije to nikom umnožavati bez njihove dozvole, samo iz njihove dozvole, To je autorsko pravo. Pa, putujem, ako Bog da, u Bosnu na odmori Švedske. I tamo ću boraviti jedan mjesec u Sarajevu. Ali ću putovati za Tuzlu i Srebrenicu. I tamo boraviti po par dana. Što znači ni u jednom mjestu neću boraviti 15 dana odjednom. Da li se smatramo musafirom i kako je najbolje klanjati sunnet namaze ili ne, da vas Allah Žešanu nagradi. I vas inšalama. Ovdje čovjek koji boravi 15 dana, bori u Sarajevu, on je tu prekida znači njegovo putovanje. Nakon četiri dana čovjeku prekida njegovo putovanje po odabranom mišljenju. 15 dana jeste po Hanefijskoj pravnoj školi, no međutim, kada pogledamo sunnet poslanika sallallahu i praksu Allahov poslanika i ono što je dozvolio ashabima vidjet ćemo da je to da je neminovno znači čovjeku da nakon četiri dana da upotpuni svoj namaz i to je kako kaže šejh Ibn Baz to je najjače i najsigurnije mišljenje najjače i najsigurnije jer čovjek koji treba kratiti a upotpuni njegov namaz je ispravan ko se uleme najviše, najviše što se može kazati u pogledu njega jeste da je griješan ali namaz je ispravan ko se uleme no međutim kada čovjek treba da upotpuni, a skrati njegov namaz je pokvaren ko se uleme. Pa u svakom slučaju čovjeku preče i bolje da nakon četiri dana upotpuni. Tamo gdje ideš dan, dva, tri, u Tuzlu ili na drugo mjesto gdje ideš, znači, kao putnik, tamo ćeš krati svoj namaz, a što se tiče suneta, znači u Sarajevu ili u mjesto moralka gdje dolaziš, klanjaš svoj namaz u potpunjosti. Zašto imam istupa, ovo je četvrto pitanje, zašto imam istupa u namazu ispred džematlija žena koja predvodi namaz ženama ne istupa ispred ostalih žena koje su koje, koje su predaje po ovom pitanju. Mislim kada žene klanjaju same pa prave džematki namaz. Predaje su ispravne od Ajše radijallahu ta'ala anha i Umu Seleme kako bilježe dare kutni i drugi kaže im, imam neuju i svome od hulasa da su ove predaje vjerodostojne da je ajše radijallahu ta'ala lanaha klanjala ashabikama i da je stajala između njih u sredini safa. Zbog čega? Allah najbolje zna mudrost toga. Allah najbolje zna mudrost toga. Mi se ugledamo, znači, u praksu poslanika sa osanem ashaba. No, međutim, možda se može kazati da je to za ženu, da to je više priliči da ona stane u sredinu sapa i da predvodi tako nego da ona istupa, znači, između ostalih žene napred. Ali opet kažemo, to je stvar koju, čiji hikmet i mudrost Allah ženu najbolje poznaje. Tako je došlo i tako, je, tako se treba činiti. Čula sam da u šafijskom mesebu žene ne klanjaju džematile, nego svaka za sebe, jer to je ispravno. Jeste, po nekim mesebima oni brane, ima, znači nisu islamski učenjaci složni da se klanjaju, da žene mogu klanjati džematile. Nisu složni, međutim, ispravno je da žene mogu, znači vraćajući se na predaje koje govore o tome da su to činile Aisha radijallahu ta'ala i Umu Seleme, a majke vjernika su najbolje poznavale, znači ono što je dozvoljeno da se čini. I druge to nisu osuđivale da li je od suneta da se dižu ruke poslije obavljenog farz namaza i uči se fatiha? Dizanje ruku poslije farz namaza se navodi u nekoliko hadisa, svi su daif, svi su slabi. od vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na dizanje ruku nakon obavljenog namaza. Ima par hadisa, svi su slabi. Neki su i pojačali, no međutim ispravno je da su oni slabi, da ne mogu pojačati jedni druge, jer u nekima se nalazi, u nekim putevima od tih hadisa nalaze velike mahane, pa se ne mogu shodno hadijskoj terminologiji pojačavati. Pa ispravno da se ruke ne dižu, a učenje Fatihe nema nikakve osnove. Učenje patije nema nikakve osnove i nije bilo sunnet poslanika sa osnovom i to ne treba praktikovati. Poslije namaza ima zikr koji je propisan, jel kako se zikri poslije namaza. I zato je zikr poslije namaza vrijedniji od učenja Kur'ana, iako je učenje Kur'ana općenito vrijednije od zikra. Žalila mi se jedna osoba da čim uzme abdest izgubi ga i ne može se suzdržati. Čak joj se često u namazu dešava da gubi abdest, nisam joj znala dati odgovor, pa šta će uraditi u ovome slučaju. Ova se osoba smatra, znači, sahid uzorom i ona će abdestiti kada uđe namasko vrijeme. Kada uđe namasko vrijeme, neka se abdesti i u tom namaskom vremenu može s tim abdestom raditi sve. Može klanjati, može čitati Kur'an, može tavapiti, može znači raditi sve ono zašto je potreban abdest u tom namaskom vremenu. Jer ako, je, ako se ovako dežava često, i da je to pojava koja je muči, onda ulazi znači u krug sahib uzura. Pa znači uzme na početku namaskog vremena i nakon toga više ne zanima u namazu, taman da izgubi abdest, nastavlja dalje svoj namaz i njen namaz je ispravan. i namaz je ispravan se smatra sahibi uzorom, a Allah žašanu našoj vjeri nije nikakve poteškoće napravio. Prije neki dan dobio sam šest ili sedam poruka, ne znam, ni ja više. Žale nam se neke sestre i traže da se na, ovo pitanje odgovori preko interneta, da ima braće muževa koji jako malo vremena posvećuju svojoj porodici i uzimaju njihova osnovna prava u je pogledu. Pa se slabo duže sa djecom, znači malo vremena provode sa djecom, da ih poučavaju. Ili općenito, znači malo vremena provode u kućama. Dođe s posla, kaže, i odmah se okrene i ode da kod braće sjedi, kažu to su braća po vjeri, draže su nam braća po nego naše familije, tako je govorio Selef. Kažu, Allah je rekao, vi u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelje, očite vaše i slično tome. Dokazuje, znači, ajetima kako čovjek treba što više da jeli provodi sa braćom, a što manje sa svojom ženom, jer je ona njemu navodno neprijatelj. Pa traže znači da se pojasni ovo pitanje, da li to uistinu tako. Mi kažemo, ovo je isto poput onih koji kažu Šta god žena progovori kaže krnjava pamet i krnjava vjera. To je pogrešno razumijevanje Kur'ana i Sunnita. Allah Žešanu kada je rekao da u ženama vašim i u djeci vašoj imate neprijatelje, to jeste imate neprijatelje ako im se pokorite u onome u čemu Allah nije zadovoljan. Činite ono što vam je Allah zabranio da bi se pokorili njima. Ili ostavljate ono što vam je Allah naredio udovoljavajući njima i njihovim hirovima. Tada su vam vaši neprijatelji. U protivnom su vaši prijatelji. I na sudnjem će danu Allah jedne priključiti drugima. I zbog jednih drugi će dobiti veće stepene. I poslanik sallallahu sallam kaže u Adisu, Dunjaluk je sav prolazan i sve su prolazne stvari na Dunjaluku. A najbolja od tih prolaznih stvari je dobra i lijepa, misli se vjerski, jeli, žena, vjerski stabilna žena. Što znači što ukazuje da ajeti se ne mogu razumijevati po njihovoj općenitosti, nego znači čovjek ima pravo prema svojoj porodici i poslanik sallallahu sallam kaže da čovjek ima pravo, da njegovo tijelo ima ko sebe pravo, njegova porodica ima ko sebe pravo, znanje ima pravo, sve ima pravo kod čovjeka, pa mora dati svakom, znači, čovjeku njegovo pravo. Pa tako nije ispravno čovjeku da bježi od svoje kuće i da ostada svoju familiju, jer je dužan i bit će odgovoran. Poslanik strana kaže, vi ste svi pastiri u svojoj kući i svi ćete biti pitani za svoje stado i za ono što vam je povjereno, pa kako ćeš biti pitan Allahov robe za nešto, a ne znaš ništa o tome? Allah će te pitati za to dijete, ti ne znaš o njemu ništa. Pitat će te za tvoju ženu, ti o njoj ne znaš ništa i o tome. I onda to je, mi znamo da je boravak ženama u kući, shodno društvu u kome žive, da je dosta puta otežan. Jer uvijek neko nešto prigovara, izaziva, provocira i o tome. I pored toga žena sabura i boravi u kući ono, znači onaj vremenski period dok je čovjek na radnom mjestu. I nakon toga kada dođe kući ne nađe shodno vremena da porazgovara s svojom ženom, ženom znači da joj dadne to osnovno pravo, sigurno da to negativno utječe na nju i žena može izdržati jedan vremenski period i sigurno da će to negativno utjecati na njihovu brašnu vezu. Tako da čovjek obavezan da dadne pravo svojoj ženi i svome djetetu i da oni imaju veće pravo kod njega nego njegova braća muslimani. To ne znači da može uzeti pravo jednih, od jednih padati drugima, ne. Ali znači kada dođe da se sukobe ta dva prioriteta, onda se prioritet daje porodici, nego da se daje znači bratu da ode njemu posjetu, naravno ako su ti zijariti vezani za kahve i za priče koje možda nemaju u dosta slučajeva znači nemaju nikakvog ploda, može samo čovjek možda nakon toga imati grijeha, ogovaranje i slično tome. Pa znači čovjek mora paziti isto tako i na svoju familiju, ne smije zapostaviti svoju porodicu, će znači, prvenstveno biti pitan za svoju, za svoju familiju. I to je uzimanje znači prava i to je zulum i to je nepravda, a Allah Žešano je zabranio zulum sebi i učinio ga je među svojim rovojima zabranjenim, pa čovjek mora dati svakome njegovo pravo. Allahu U svakom slučaju o ovoj temi se može sigurno puno više govoriti, ali ovo je bilo ukratko da čovjek ne treba da bježi iz svoje kuće, nego treba da pravi u svojoj kući atmosferu i da mu je drago da uđe u svoju kuću i da mu je drago da boravi u svojoj kući. Međutim, ako napravi u svojoj kući atmosferu, da dok uđe gleda kako će izići iz svoje kuće, sigurno da neće biti neće biti znači ovaj takva porodica stabilna i neće učiniti znači važivi i obavezu mhm. koju im je zadužio Allah Đelešanu naročito u ovim danas vremenima fitneta i nereda u kojima svaka muslimanska porodica predstavlja islam pa ako se čovjek bude tako nemarno obhodio prema svojoj porodici bojati se Boga mi da će ljudi imati isteći steći krivu sliku o islamu pa može biti znači sebebom krivog predstavljanja islama kao što braća musliman uđe u islam, počne klanjati i prva stvar koju ženi kaže, ja ću kaže ženi drugu. Ja ću ženiti. I to joj nabija, Allah dragi zna dokle. Prva stvar što je kazao, nije kazao ja ću se ojačiti pa ću ići negdje da pomognem islam i vjeru i din, nego kaže ja ću se oženiti. I to ja ću se oženiti. Ja. I onda kada čuju žene, cure, koje su onako, koje ostaju tim patije prema muslimanima, vjernicima, kada čuju takve stvari pa kaže zadnje za koga će se udati jeste musliman jer on samo razmišlja kako će ženiti u ženu.